Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Այսօր հայրենիքի պաշտպանի օրն է։ ԼՂ նախագահի տոնական ուղերձը ժողովրդին։ Իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում։ Ծառայողական խորհրդակցություն ԼՂՀ պաշտպանության բանակի շտաբում։ Փետրվարի 21-ը Արցախում հերթական անգամ նշվեց որպես Մայրինի օր։ Նախատեսված է Սիրիայում հրադադար հաստատել փետրվարի 27-ից։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր Արցախում նշվում է հայրենիքի պաշտպանի օրը։ Օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ուղերձում ասված է. Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ հայրենիքի պաշտպանի օրվա արդիվ։ Այսօր տոն է Արցախի յուրաքանչյուր ընտանիքում, որովհետև մեր երկրում դժվար է գտնել մի ընտանիք, որը մասնակից չլիներ հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին։ Տոն է մեր ոչ ժողովրդի համար, որովհետև Արցախի ազատության ու անկախության կերտմանը մասնակցել են շատ քաչ հայորդիներ աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Ես շնորհավորում եմ բոլորիդ եւ հատկապես նրանց, ովքեր օր ու գիշեր հսկում են հայրենի երկրի սահմանները, պաշտպանում հարազատ ժողովրդի անդորը հնարավորություն տալով մեզ ապրել ու արարել խաղաղ երկնքի տակ։ Դա մեր խիզախ զինվորներն են, սպաներն ու գեներալները, դա մեր հերոսական բանակն է, որը եղել է ու կա, կլինի մեր ժողովրդի հպարտությունն ու բարձանքը նրա անվտանգության հիմնական երաշխավորը։ Հավերժ փառք ու պատիվ Արցախի նվիրյալ զավակներին։ Թանկագին բարեկամներ, այս տոնական օրը մաղթում եմ բոլորիդ խաղաղություն, քաջարողջություն, հաջողություններ ու ամենայն բարիք հայրենիքի պաշտպաններին անպարտելի ուժ ու զորություն։ Ասված է ԼՂ նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Փետրվարի 22-ին եւ լույս 23-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ձորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է շուրջ 900 կրակոց։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության բանակի մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Արցախի պաշտպանության բանակի շտաբի նիստերի դահլիճում ԼՂ պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի ղեկավարությամբ փետրվարի 22-ին տեղի է ունեցել ծառայողական խորհրդակցություն, որի ժամանակ քննարկվել են համաբանակային կարևորության մի շարք հարցեր։ Մասնավորապես հատուկ շեշտվել է ուսումնական փուլի առաջին շաբաթվա ընթացքում զորամասերում եւ ստորաբաժանումներում տարվա պատրաստության պլանով անցկացված գործընթացների համալիրը, անդրադարձ է կատարվել զորքերում իրականացված մարտավարաշարային պարապմունքների կազմակերպման եւ դրանց արդյունքում արձանագրված ձեռքբերումներին ու թերացումներին, զինվորական կարգապահության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներին։ Խորհրդակցության ավարտին բանակի հրամանատարը ներկաների ուշադրությունն է հրավիրել տարվա պատրաստության պլանով նախատեսված միջոցառումների անթերի իրականացման վրա եւ դրանց վերաբերյալ տվել համապատասխան ցուցումներ ու հանրարարականներ։ 2016 թվականի բանակային նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին գործընթացների շրջանակում փետրվարի 22-ից 23-ը Պաշտպանության բանակի շտաբի վարչության ազնագազմի ներգրավում տեղի ունեցել մարտավարաշարային պարապմունքներ։ Իրականացված միջոցառումների ընթացքում Պաշտպանության բանակի խորացված հրամանատարական կետում ԼՂ Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի ղեկավարությամբ անցկացվել մարզումներ, որոնց ժամանակ իրենց արժեադրված խնդիրների եւ դրանցից բխող հավանական զարգացումների վերաբերյալ զեկույցներով եւ առաջարկություններով հանդես են եկել բանակի հրամանատարի տեղակալները մարտական ապահովման բաժինների եւ ծառայությունների պետերը։ Իրականացված մարտավարաշարային պարապմունքների արդյունքում պարզ որոշվել է, որ ինչպես միավորներն ու զորամասերը, այնպես էլ բանակի ղեկավարման համակարգը ունակ է ժամանակին եւ համարժեք արձագանքելու իրավիճակային փոփոխություններին եւ ապահովելու Արցախի անվտանգությունը։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը այսօր ազգային ժողովի փոխնախագահի, հանձնաժողովի նախագահների եւ աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Քննարկվել են երրորդ նստաշրջանի առաջին նիստի օրակարգում ներառված օրենքների նախագծերը։ Մշտական հանձնաժողովների նախագահները համապատասխան հաղորդումներ են ներկայացրել շրջանառության մեջ գտնվող օրինագծերի վերաբերյալ։ Ապոպելով խորհրդակցության արդյունքները Աշոտ Ղուլյանը հայտարարել է, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 3-րդ նստաշրջանի առաջին լիագումարնեստը տեղի կունենա փետրվարի 24-ին ժամը 11-ին։ Համաձայն ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի առաջիկա լիագումարնիստին նախատեսվում է նաև օրեսդիր գործադիր հարց ու պատասխանի ընթացակարգ։ Վարդուհի Գևորքյանը Արցախյան շարժման ակտիվ մասնակիցներից է։ 1987-1991 թվականներին եղել է Մարտխորհրդի падգամավոր, մասնակցել 1988 թվականի փետրվարի 20-ի արտահերտ նստաշրջանում պատմական որոշման ընդունմանը։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը Վարդուհի Գևորգյանի անցած ուղուն։ Դեռևս 1987 թվականից ներգրաված լինելով շարժման նախապատրաստական փուլին Տիկին Գևորքյանը ընդհատակյա գործնեություն էր ծավալում շատ մարդ չգիտեր ով ինչով է զբաղվում ասենք ես եթե ընդհատակի աշխատել եմ մեր տանը իմ ախպերս ծնողներս չգիտեին ես ինչով եմ զբաղվում չեմ էլ ասել Ստորագրահավաքներին հաջորդել են Ստեփանակերտի կոնդենսատորների գործարանի աշխատողներից ստեղծված փոքրիկ ջոկատներով գյուղեր մեկնումն ու դիրքերի պահպանումը։ Այն ժամանակ թուրքերի գալեսն մարդեն գողանում տանում, ասենք գողացու անասուններն են լա գողանալիս տանելիս, բան։ Դատակյա որոշեցինք, որ սահմանամերձ գյուղերը գործարանից պիտի կինա տանք օգնության գյուղերին Չնայած սկզբում նախատեսվում էր այդ ջոկատներում ընդգրկել միայն տղամարդկանց, սակայն Վարդուհի Գևորքյանի համար պնդումների արդյունքում նա նույնպես ընդգրկվեց ինքնապաշտպանական ջոկատների կազմում։ Հետագայում, երբ սկիզբ առավ Ադրբեջանի սանձազերծած լայնածավալ պատերազմը, Վարդուհի Գևորքյանը ձեռնամուխ եղավ կանանց ջոկատի ստեղծմանը։ Մարտական երկար ուղի է անցել նա, ու չնայած ծանր վիրավորումն ու դրան հաջորդած վիրահատությունը ցակուցրիվ են արել հիշողությունը, այնուամենայնիվ նա ամենայն մանրամասնություններով է հիշում մանավանդ փետրվարի 20-ի պատմական նստաշրջանը միայն մի հարցալիլ ալտերած այդ օրակարգի մեջ անջատում ու վсё այդ բաքվից եկած այդ տրանքելն եկավ ժողովին մասնակցին բան, դեռ իրանք ասել ենք, որ գիտենք, որ դուք եկաք մեզ խանգարիք, բայց մենք ինչ գնով ուզում ալնի, մեր հարցը պիտի օրակարգ տնենք ու սեսիան որ արել ենք առավոտ 8-ներ թե 9-ներ գնացել ենք զալը, մինչև իրիկուն ժողովուրդը հրաապարակումն են պահանջում։ Մենք էլ ներսում այդ որոշում արդեն հրալանք, պիտի կնիքը դնեն, ՕՍՊՎ ձեռներ կնիքը։ Այդ կնիքը տարելա հանել Մուտալիբովը այդ Բաքվից եկած, մեկ է Ռուսաստանա եկածներին ահազնա։ ՕՍՊՎ-ը մնացալը արդեն իր ձեռնա դեպուտատներից 5 հոգի որ ստորագրել, այդ պենը ուժի մեջ է, առանց կնիքի։ Նստաշրջանի կայացման համար պետք էր անհրաժեշտ մարտխորհրդի падգամավորական կազմի քվորում ապահովել, ինչը սակայն ադրբեջանական իշխանությունների հարուցած ամենատարբեր խոչընդոտների եւ արգելանքների պայմաններում այնքան էլ հեշտ գործ չէր։ Դեպուտատները պիտի 150 հոգուց 100 ներկա լինին, որպեսզի սեսիան օրինավոր հաշվին։ Գյուղերից ծմակներ ավն հասել դեպուտատներն քաղաք, որ ցեսիայի մասնակից լինեն։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Փետրվարի 21-ը հայոց պետականության տոնացույցում իր աժանի տեղն ունի։ Այն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ճանաչվել է որպես Մայրենի օր, ինչի կապակցությամբ ամեն տարի մի շարք միջոցառումներ են կազմակերպվում։ Այս համատեքստում երեք Արցախի պետական համալսարանում կայացել է միջոցառում, որին ներկայ էին ԼՂ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը, փոխնախարար Արմեն Սարգսյանը, լեզվի տեսության պետ Արտակ Գուլյանը, Մայրբուհի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը, դասախոսներ, ուսանողներ, հյուրեր։ Մանրամասները Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժում։ Աշխարհում բոլոր ազգերի համար էլ իրենց մայրենի լեզուն կարևոր է, բայց մեզ հայերիս համար առանձնահատուկ դեր ունի հայոց լեզուն։ Եթե հարյուրավոր ազգեր փոխել են իրենց այբուբենը լեզուն, ապա հայերիս համար մայրենին ի սկզբանե եղել եւ մնում է մեր անկախության եւ գոյատևման գրավականը։ Դժբախտաբար այսօր մոռացվում են մեր բարբարները, սակայն պետք է հնարավորինս պահենք ու պահպանենք դարերից եկածը։ Միջոցառմանը բացման եւ շնորհավորանքի խոսքով հանդես է եկել լղը գիտության եւ սպորտի փոխնախ նախարար Արմեն Սարգսյանը։ Թույլ տվեք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրթության գիտության և սպորտի նախարարության լիազորված են նաև նախարարի անունից շնորհավորել բոլորիս այս գեղեցիկ օրի արդյունք։ Ագամ նրանից երբ Էմայլենի օրը ընդունվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից եւ անկախ նրանից որ տարվանից է պաշտոնապես Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում նշվում այս գեղեցիկ տոնը պետք է ասել, որ մեզ համար, հայերի համար, արցախցիների համար յուրաքանչյուր օր մայրենի օր, մայրենի օր է մեր անկախության օր, մայրենի օր է յուրաքանչյուր ասմունքի մրցույթ, որտեղ անշուշտ ընչում է նաև մայրենի նվիրված բանաստեղծություններ եւ արձակ ստեղծագործություն։ Օրվա արթիվ ներկաններին շնորհավորեց լեզվի տեսչության պետ Արտակ Ղուլյանը, ով կարևորելով Մայրենիի դերը մեր կյանքում նշեց, որ անհրաժեշտ է ավելի խնամքով վերաբերվել, գրել ու խոսել միայն ոսկեղենիկ Մայրենիով։ Ինչպես գիտեք, երկու տարի առաջ հայերեն ընդգրկվեց աշխարհի ամենաազդեցիկ 50 լեզուների շարքում հաշվային առել առաջին հերթին թարգմանությունների քանակը, հաշվային առել նրա տարածվածությունը, ինչպես սոցիալական ցանցերում, այնպես էլ աշխարհագրությունում եւ այլն։ Սա իհարկե ուրախալի է, սա ողջունելի է, նաեւ հպարտանալու մի լուրջ առիթ է, առավել ես էլ հաշվի եմ կանգնում, որ աշխարհում գոյություն ունեն 6000-ից ավելի լեզուներ գործող, եւ այդ լեզուների առաջին հիսնյակում հայտնվել է հայերենը։ Ստեփանակերտի տարբեր դպրոցների աշակերտներ, ուսանողներ միջոցառմանը հանդես են եկել հայոց լեզվի մասին բանաստեղծություններով, ասույթներով, թևավոր խոսքերով, իսկ մանկապատենական ստեղծագործական կենտրոնի սաները բեմադրել են գեղեցիկ հայկական պարեր։ Մեր մայրն ուսում մեր խիղճն է դա, սուրբ հացը մեր տեղանի, մեր հոգու կանչն է արդարը, ու համը մեր բերանի, մեր լեզուն ծուխն է մեր տանը, մենք քշին աշխարհի մեջ նա աղն է մեր ինքնության էության խորհուրդն է մեր մեր լեզուն արյունն է մեր արյունից ավելի թանկ մեր բուրմունքն ու գույնն է մեր մեր լեզուն մենք ենք որ կանք Վերջում մի խումբ դասախոսներ եւ լրագրողներ, այդ թվում Արցախի հերոստարադիոընկերության մեր գործընկերներ Նվարդ Ալեքսանյանը, Վարդուհի Բաղդասարյանը, Մարինե Մկրչյանը, Սոֆի Իվանիդիսը, ԼՂ կրթության, գիտության, սպորտի նախարարության լեզվի պետական տեսչության կողմից մայրենին անաղարտ պահելու համար արժանացել են պատվոգրերի եւ նվերների։ Շարունակենք անաղարտ պահել հայոց լեզուն մեր ինքնության ամենամեծ երաշխիքը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հատուկ հայտարարությամբ է հանդես եկել կապված Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի համատեղ կնքած համաձայնության հետ, որով որոշվում է Սիրիայում հրադադար հաստատել փետրվարի 27-ից։ Մեր բանագնացները մի քանի փուլով փակ խորհրդակցություններ են վարել։ Հաջողվել է կարևոր համաձայնություն գրանցել Սիրիայում ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին։ Իրական հնարավորություն է ստեղծվել վերջ դնելու բազմամյա արյունահեղությանն ու բռնությանը, ասել է Պուտինը։ Նա նշել է, որ բոլոր հակամարտող կողմերը պետք է հաստատեն իրենց համաձայնությունը մինչ այդ օրը։ Հրադադարի ռեժիմից բացառվում են իսլամական պետություն, Ջեբհատ ան-Նուսրա եւ այլ ահաբեկչական խմբավորումները եւ հրավասները նրանց ուղությամբ շարունակվելու են։ Պուտինն գծել է նաեւ, որ Մոսկվան անհրաժեշտ աշխատանք կտանի Սիրիայի իշխանությունների հետ, իսկ Վաշինգտոնը նմանօրինակ աշխատանք կվարի ընդդիմադիր խմբավորումների հետ, որոնց աջակցում է։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունում է Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև համաձայնությունը Սիրիայում ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ։ Մարզասերների համար Այսօր ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի շախմատի հանրապետական մարզադպրոցում մեկնարկել է պատանիների եւ աղջիկների տարիքային շախմատի ԼՂՀ անհատական առաջնությունը։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես է եկել ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանը, ով կարևորել է նման մրցաշարերի կազմակերպումը եւ անցկացումը։ Շախմատի առաջնության գլխավոր քարտուղար Վիլեն Ավակյանը նշել է, որ մրցաշարը որոտևելու է մինչև փետրվարի 27-ը ներառյալ նվիրված է ԼՂ անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձին։ Մրցույթին մասնակցում են ԼՂՀ շրջանների եւ Ստեփանակերտ քաղաքի 10, 12, 14, 16 եւ 18 տարեկան պատանի շախմատիստները։ Առաջնությունը անցկացվում շրջանաձև մրցակարգով 1 շրջանով։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն, ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ անձրևի տեսքով։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2-ից 7, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց